yau muna yammaci albarka mun kammala ashirin ga watan musulunci na ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 mun yi goman farko a cikin ramadan mun yi goman farko a cikin ramadan kwanaki goman nan kwanaki ne masu albarka kwanaki goma nan kwanaki ne waɗanda akwai lada da alkhairi mai yawa a cikinsu duk abin da bawa zai samu a goman farko tanadin da Allah ya yi wa mutum a goman tsakiya na falala da lada ya fi goman farko yawa shi goman farko mun wuce shi yanzu goman tsakiyar ma mun wuce me ya rage mana goman ƙarshe waɗannan goma suna da matuƙar muhimmanci a kowane ma'ana ina yi mana fata da ni da ku duk Allah ya sa mu ci moriyar damar da aka ware za a yi wa bayi a waɗannan kwanaki masu albarka ba za mu ci waɗannan moriya da baki ba ba za mu ci nasara da moriyar waɗannan kwanaki da lalaci ba ba za mu ci moriyar waɗannan kwanaki da sakaci ba aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan kwanaki ya zo yana raya daruruwan gaba daya bayan wannan wa’aikaz ahalahu yana da iyalansa su raya daren annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ɗamara da dagewa na himma ya ga cewa ya yi ibada mai yawa a waɗannan kwanaki. To, a matsayinmu na masoya manzon Allah annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, ina yi mana nasiha, don Allah mu dage mu yi ƙoƙari mu ga mun amfana da waɗannan kwanaki masu albarka. kada a yi sakaci kada a raina damar da ake da shi ta rayuwa babban abin tsoro ga mutum shine abin da na buɗe muku darasi da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu yana masa addu'a shi kuma yana cewa amin kun tuna wannan karatun da muka yi a farko mm. a ƙarshe da aka tambaya sai ya ce mala'ika jibrilu ne yake cewa an da hancin mutumin da aka datar da shi waɗannan kwanaki masu albarka na Ramabana, amma bai yi himma da ƙwazo da zai samu gafara da yaddar Allah ya ci moriyarsu ba, ina fata an gane. To kada a ce waɗannan kwanaki goma ba mu ci moriyarsu ba, duk wanda Allah ya ba shi rai da lafiya, ya yi ƙoƙari ya ga ya ci moriyar waɗannan kwanakin. So ake a raya dare gaba ɗaya. A ɓangaren shawara ina ba mu shawara, a waɗannan kwanaki goma muna kwanciya barci da wuri. Idan an kwanta barci da wuri, za a samu daman cikin dare a tashi a ibada. Idan mutum ya farka ya tashi in a ɗakin ki za ki yi tahajjud kika tsaye da dare kika hira da alkur'ani a cikin sallar nafila to bayan an gama a zauna a yi ta'addo'i da istighfari har zuwa lokacin sahur har gari ya waye kada kuma a koma bacci idan masallaci aka zo tare da liman da sauran ‘yan uwa aka yi sallar tahajjud, to yi an koma gida, kada a kwanta bacci, a yi alwala a zauna a yi ta ibada na addu'a na karatun alkur'ani na neman gafarar Allah na zikirai na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar har lokacin sahur har lokacin gari ya waye hmm. wannan shine raye daren hmm. amma ba a zaɓi wani dare musamman mafi ƙarshe shine mafi tasiri mafi muhimmanci gare mu mu sani a cikin wannan wata na Ramadana aka saukar da alkur'ani amma a cikin dare na daraja shine daren Lailatul Qadari. Hmm. Daren Lailatul Qadari hadisi ya inganta ana samun sa daren 21 kamar daren da muke ciki yanzu. Hmm. Shine a ce wunin an ga rana bata yi zafi ba ta fito amma ta to kamar hantsi. Daren ya zamo ga taurari yana da aminci babu hayaniya a cikinsa to an yi lailatul qadari a daren 21 a wani wani ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam da lailatul qadari yana so ya shigo gari yayin ibada annabi ya ce shigo daren 23 har ake cewa daren 23 daren wane a cikin sahabbai wani yana da nasi daren 27 a daren 25 sannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai labarta wa sahabbai daren lailatul qadar sai ya samu dan suna jayayya hmm. sai ya ce masu na fito in gaya muku daren lailatul qadari amma na samu kuna jayayya don haka don haka aka mantar da ni ban gaya muku ba me ake nufi da wannan daren 27 zai iya zama daren lailatul qadari to idan ka tara daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 ba su ne daren kwanakin mara ba to a waɗannan kwanaki ake tsammanin daren dare ne wanda mala'ikun Allah suke saukowa su cika shi su cika duniya mala'ikun Allah su cika tanazzalul mala'ikatu fiha mala'iku suna cikawa babu lokacin da mala'iku suke sauka a duniya sai a wannan dare mai albarka a daren ake kasafin abin da zai faru da 'yan adam hmm. a daren ake tattara abubuwan da za su faru na shekara guda a kasafta mana ya 'yan uwana masu daraja abin da ya sa na lissafa mana daruruwan mara shine kowane shekara daren lailatul kadari na iya canzawa hmm. kuma so ake a neme shi a kirdade shi a ƙoƙarin nemansa tun daga daren ashirin da ɗaya har zuwa ranar sallah. An gane wannan? Zai iya faɗuwa a wannan shekarar a ashirin da ɗaya. A wata shekarar zai yi ya faɗo a ashirin da uku. A wata shekarar zai yi ashirin da shida ko bakwai ko ashirin da tara. Ina fata an gane. Da haka in ko an ɓoye mana ranar, nema za mu yi, to mu nema a cikin kwanaki goma gaba ɗaya. Mm. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk kwanaki gomansa na ƙarshen watan Ramadana baya yin su yana yawo yana cikin itikafi yake yin su. A shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ban kwana da duniya ya inganta anasi ya yi itikafi kwana ashirin. Ina fata an gane, an gane wannan? To idan manzo Allah sallallahu alaihi irin yau ya zo, ba mai ƙara ganinsa yana masallaci sai bayan ya dawo daga idi. Da rana, da dare, da yamma, da kowane lokaci na waɗannan kwanakin masu tsada ne ba a wasa da su ba abin da ake bukata banda yawaita ibada da neman yardar Allah a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Don Allah ina yi mana nasiha, kada kowa ya kasala, kada mu yi sakaci, kada mu ji mu ƙibi, kada mu yi rauni, an faɗa, an nanata, an faɗa, an nanata muna ƙara nanata muku don Allah waɗannan kwanaki mu ba su muhimmanci mu kula da su mu yi ibada a cikinsu da ni da ku muna roƙon Allah ma junanmu Ubangiji Allah ya sa mu amfana da waɗannan kwanaki. Daren laifin ƙadar bayan sauƙan mala'iku, hmm. a daren mala'ika Jibril yana sauƙa. shi ne wa ruhu fiha. Hmm. annabi sallallahu alaihi ya tambayi mala'ika jibrilu cewa bayan wahayin annabi ya kare bayan fa kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ci gaba da dawo da duniya sai ce mu muna sauka ne da umarnin ubangijinmu Aka Allah ya faɗa cikin Qur'ani mm. suna sauka ne da umarnin wa ubangiji to idan daren yayi suna saukowa wani malami a cikin tafsiri da yana maganar saukar mala'iku yana cewa babu wani mutum daga cikin mutane face mala'ikun Allah za su yi masa addu'a su yi masa sallama in sun same shi yana ibada. Amma in sun same mutum yana bacci shi kenan, an gane? Kuma daren yana farawa ne daga sallar magariba, har zuwa alfijir zai keto sallarwa a subahi, ina fata an gane. Da haka yanzu in yau ne daren mun yi magariba a ciki, mun yi isha a ciki, za a yi tahajjud a ciki mm. masu addu'o'i da raye dare za su je su raye dare a ciki har zuwa ketowar alfijir an gane bayan wannan ana son bayan na filfili bayan karatun alkur'ani a cikin waɗannan kwanaki goma inda ka ba da sadakar naira goma yanzu ka bayar ya kai sadakar ɗari naira ɗari in kana da shi inda ka ba da sadakan hatsi tiya ɗaya yanzu kai kokari kaga ka bada sadakan tiya ɗari in kana da shi an gane in so samu ne kada wata ranar ramadan ta zo ta wuce baka yi sadaka ba baka ciyar da kowa ba to in muka dace da daren lailatul qadari muka yi sallar nafila muka yi sallar farilla akai karatun alkur'ani akai sadaka akai wani abu na kyautatawa iyaye akai istighfari aka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ladan ya kai kai shekara 83 kana yi an gane girman ladan ne abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kamar wata nawa wata dubu wata dubu wata dubu wajen shekara 83 ne da wani abu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da tsawon shekara Magabatan mu. cikin annabawa da mursalai waɗanda Allah ya fara halitta a duniya waɗansu yi shekara dubu wani ya yi ɗari tara wani ya yi ɗari uku. Hmm. Mu yanzu idan ka yi aikin shekara tamanin da uku a dare ɗaya, ka sake aikin shekara tamanin da uku a dare ɗaya, in ka ga lailatul ƙadari sau goma, kai ka ce kamar ka yi shekara ɗari takwas kana bauta wa Allah. Kun ga wannan wannan farara da alheri? Da haka da Allah ya ‘yan uwa, da Allah ina yi muku nasiha, ina ƙara jan hankalinku mu yi amfani da wannan dare mu iya abin da za mu iya yi na ibada mu roƙi Allah gafara babu wanda baya saba wa Allah ko akwai to mu roƙi Allah gafara Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana rahama mu yi salati ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati mai yawa a wannan dare mu yi tilawar karatun alkur'ani Aisha matar manzon Allah ne Allah ya ƙara mata yadda ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam idan na dace da daren ya manzon Allah mai zan ce ƙarewar addu'a kan a a tambayiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko mm. sai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ji? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahalarwa a shiryarsa mm. amma kalmomin ya tattara abu da yawa ya Allah kai mai afuwa ne ya Allah kana son afuwa ya Allah kai mani afuwa ba shine magana ba hmm. to don Allah mu ta yi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha wannan addu'a idan Allah ya maka afuwa a rayuwa akwai abin da ya rage ma hmm. me muke nema ne Allah ya gafarta mana mu shiga aljanna hmm. ba abin da muke nema banda wannan rayuwa ta waye ta Allah ce abin da Allah ya rubuta ma a rayuwa sai kai ko wahala ko jin daɗi ko arziki ko talauci ko samu ko rashi wannan ka rabu da ɗan adam ba abin da zai iya maka sai wa Allah kawai mu nema a wajen wa to lokacin nema a wajen Allah yayi marasa lafiyan cikin mu ku Allah ya baku lafiya masu sana'a kuroki Allah ya baku sauki da buɗi da nasara a kasuwancinku masu aure ku roki Allah ya sa albarka a aurenku masu ‘ya'ya ku roƙi Allah ya sa albarka a ‘ya'yanku, masu buƙatar aure ku roƙi Allah ya ba ku mai albarka. Ina fata an gane, mu roƙa wa ƙasar mu gafara, mu nemi abubuwa da yawa a rayuwanmu, albarkar Allah za ta same mu. Ina fata an gane, ina yawan wata magana. Idan mun yi karatu ko a maza ko a mata, ku lura, nakan ce Allah ya datar da shugabanninmu, haka ne? Mm. wannan cewa to wai nan shugabannin ya za a ce addu'a ai shugabanninmu ne ko ba su bane mm. mu din tsarkake zuciyarmu za mu yi fiye da shugabanninmu mm. a'a su ma ‘yan adam ne ‘yan uwanmu suna iya yin daidai suna iya yin kuskure haka ne wurin da suka yi kuskure mu roƙa musu Allah ya gafarta musu mm. a wurin da suka yi daidai mu roƙi Allah ya datar da su ina fata an gane kuma zama a ƙarƙashin shugaba yana yi maka jagoranci na kwana ɗaya, yana da tasiri a rayuwarka sama da ka zauna babu shugaba na wani lokaci mai tsawo. Ina fata an gane. Saboda haka da Allah mai dinga yin addu'a ma shugabanninmu, mai yi addu'a ma ƙasarmu, mu roƙi Allah ya ba mu dacewa mai yawa. Ina fata an gane. Mm. Ah, kada ku manta addu'a ma iyayenku. Mm. kowa yana da mahaifa yin addu'a mahaifa ibada ce kada ku manta addu'a mazajen su ne shugabannin gidajen su ne Allah ya ƙaddara suka auren irin ƙaddarar kenan abinda Allah ya baki kenan shi ma irin ƙaddararsa kenan abinda Allah ya bashi kenan ba dai an Allah ya haɗa ba to a roƙi Allah a zauna lafiya a fahimci juna inda matsala a yafewa juna inda kurakurai dole za a gani babu wani ɗan adam wanda baya da kuskure babu wani ɗan adam wanda baya tuntube annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo bare yana cewa uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya Allah ka tsare mu daga sharrin kawunan mu da miyagun ayyukan mu ba haka bane hmm. to haka kowanne ɗan adam yake ke ma kina da hannun hagu kina da hannun dama shi ba yana da hannun hagu yana da hannun dama kowa da ɗabi'arsa kowa da iya hankalinsa kowa da irin halinsa da haka mu yi haƙuri da juna mu yi addu'a Allah ya ƙara mana shirya Allah ya ba mu daidaito Allah ya zauna da mu lafiya ina fata an gane wannan sannan zan ta mu game da 'ya'yanku duk ƙaunar da uwa take yi waɗa in ba ta masa addu'a ba ta cikin masu ƙaunashi. kuma na sha gaya muku a karatu kada uwa ki zauna kina fushi ma kina mar addu'a ba a haɗa guda biyu kina mar fushi to ai fushin ki zai shafi rayuwarsa mm. kar kina hagun kina dama kina aibata shi kina addu'a kina aibata shi kina addu'a an gane kamar mutum ne yayi laifi ya ce na tuba yayi laifi ya ce na tuba misali nake ba kun gane wannan da haka da Allah ku kiyaye harcen ku akan aibata ƴaƴan ku ku kiyaye harcen ku akan aibata ƴaƴan ku na sha ba ku wani misali ban sani ba kun manta nace idan mace ta yi abinci ta kare miya za a ci abincin nan da asuba da za ta fito karatu yanzu sai ta sa iya yatsarta a cikin miyar sai ta taho miyar za ta lalace mm. za ta lalace to fiye da haka bakin uwa ke bata da fiye da yadda yatsa yake bata miya fiye da haka bakin uwa yake lalata da kun gane wannan misalin da haka da Allah ku kiyaye game da 'ya'yanku sun cika jaraba sun dame ku ba su da haƙuri wawaye ba wane ne masu son zuciya ɓarawo munafiki mara kirki an gane du zai bi su ba ka mu roƙi gafara Allah mu sauƙaƙa wa zuciyarmu game da duk wadda mu'amala ya haɗa mu mace ko namiji makwabci ko ɗan uwa dangi abokin zama kowane iri mu ya wa juna game da daren lailatul qadari an ce salamun hiya hatta daren yana cike da aminci saboda saukar mala'iku saboda saukar mala'ika jibrilu daka babu wata alama ko kamanni da zaka gani da sunan lalatul kadari ina fata an gane wannan nayi ji hankalin kudazu a haduwar da muka yi da safe da yawa daga cikin ku suna nan shi yasa na taƙaita darasin saboda an yi na safe an yi na yamma ina fatan waɗannan idan kun haɗa su muraya waɗannan daruruwa gaba ɗaya an gane wannan wabillahi asta'in wala hawla wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli daga cikin abin da aka ce da zan muku nasiha da safen da yanzu shine muhimmancin zaben aboki na gari mm. shi a takaice zan muku shi sai mu yi jawabi takaitacce na rufewa sai ya zamo darasinmu na yau ya takaita domin mu baku lokaci a je a shirya a fara fita ta hajjud daga yau ina fata an gane shi aboki yana da tasiri don Allah a matsayinku na manya masu shekaru ku lura da makusancinku cewa kuna abota da shi ne da ƙauna ta kusa ce saboda Allah duk mutumin da kake ƙaunarsa kai abota da shi saboda Allah, Allah zai sa ku a inuwar al'arshin Allah ranar alƙiyama. An gane wannan? Na biyu, duk abokin da ka taya shi saɓo ko ka koya mar saɓo, ko ya taya ka saɓo ko ya koya ma saɓo, Allah ta'ala ya ce a kilau yau mai idin. abokai ƙawaye masoya a wannan ranan ba'aduhum li ba'din adu a ranan alƙiyama za su zama to maƙiya ga juna sun dawo suna zargin juna kai ka ziga ni kai ka jawo mun kai ka sa ni ina fata an gane amma idan kana cikin mutane suna yawan sabo sai ka nisanci sabonsu ka ƙi biye musu ka ƙi haɗuwa da su ku saba wa Allah to har tukunci Allah yana wa mutum na albarkar rayuwa misali da za mu ɗauka annabi Ibrahimu alaihi salam falamma atazalahum ya abu, Duna min lahi, wa habna lahu ishaƙa wa yaquba kullum kullan na nabiyya Allah mai albarka da ɗaukaka? ya ce yayin da annabi Ibrahimu ya nisanci gumaka, ya ƙaurace wa masu bautarsa, ya biye musu, Allah sai ya ce, sai muka yi masa tukuici, muka basa baiwa da samun Ismaila da Ishaƙa. An gane wannan karatun? Amma idan kana zaune da mutane masu mummunan aiki, sai suka dilmiyar da kai suka koya maka mummunan aikinsu, tana shan taba ta koya miki. tana zuwa gurin boka ta koya miki tana zuwa tana shaye-shaye ta koya miki tana kallon fina-finai ta koya miki irin fina-finai na batsawar da bai halatta musulmi ya gani ba tana yin wani aikin sabo dai sai ta koya miki kika kasa hana ta kika zauna a cikin su kina yi to sai a dawo lu'inal na kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu duna. kanu la ya tana hauna an munkarin fa'aluhu kanu la hauna an munkarin suna zaune ba su hana su laifi ba sai suka fada ciki suna yi kin kasa hana ta kin biye mata kuna yi ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'u ala dini kalilihi mutum yana kan addinin abokinsa duk wanda ka yadda kana abota da shi ka kulla zuciyarka da shi ranar alkiyama za a tashe ka tare da shi wallahi duk wanda ta zauna ta ƙi aure tana fasikanci ba abokiyar ki mai yawo tana batsa ko sayar da maganin batsa ba abokiyar ki mai hada wuri tana hada munafurci tsakanin can da can ba abokiyar ki bace wanda ta raina mijinta ta ki zama da shi ta zage shi ta zagi iyayensa ta ɓata ‘ya'yanta, ba ruwanta da ibada, ba ruwanta da tilawa, ba ruwanta da addini, ba abokiyar bakki In kin bi ta ko za ta bata ki. Mm. ina fata an gane wannan baban sayyidina aliyu annabi ya kwade tamar da musulunci yayi burin ya musulunta amma makusantansa suna cewa yanzu za bar addinin baban mutalib sai ya kasa haƙura ya bari haka ya tafi bai kalmar shahada a wurin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ina fata an gane kuma annabi ya bamu misali yace zama da mutumin kirki kai abokantaka da shi yana koya ma halayensa domin kamar zama ne da mai sai da turare ko ka ji ƙanshin a jikinsa duk wanda ya zauna da mutumin kirki sai ya koyi alheri hmm. ka zauna da mutumin da in ka zauna da shi za ka ƙara tsoron Allah Ba ka isa ka ce ba zai iya gaya ma gaskiya ba manzo Allah salalai sai ce in baka ji ƙanshin turaren ba ai bayan ka ji ƙanshin turaren idan ya ka shafa kuma jikinka zai ƙanshi? Hmm. in ba haka ba za ka tashi ana jin ƙanshi a jikinka saboda tasirin zama da mai turare haka ne ko ba ka bane amma manzo Allah ya ce idan ka samu mugun abokin zama idan ka kulla kawa da mutumin da bai kamata ba kaman zama ne a makera ko ki zauna a gaban murhu tartatsi na rurin wuta ko tartatsin garwa shi ya kula miki zani yana yi ko ya yi ko kuma ki ɗabi baƙin tukunya ko baƙin maƙera. zani yana baƙi a wurin dafa abinci ko wurin wuta ko baya yi, ko kuma ki tashi zaninki yana warin hayaƙi. Idan mace ta yi girki ko maƙeri ya ƙira yana tashi da ƙaurin hayaƙi ko baya tashi. To shi ne misalin da annabi ya bayan na zama da mummunan mutum. Ya koya miki zagin mutane, ya koya miki rena iyaye, ya koya miki zaman banza ya koya miki ɗauke-ɗauke ya koya miki shaye-shaye wane ne ya tashi daga gidansu ya je kanti ya ce ba ni ta ba na sha a wajen abokai ake farawa ko hmm. to shine sharrin abokin zama abokin ke zo ziga ki a sallan nan ku yi mummunan ɗinki hmm. ku ɗame jikinku ku fidda gashinku ku fidda ƙorinku Allah ya la'ance ku mala'iku su tsine muku, ba ku sharrin aboki ba? To ga wata abokiyar, kun ganta nan, mi sunanta? To ita ma wata abokiya ce. Abokinka na Facebook, abokinka a, a Instagram, wani wanda kuke alaƙa da shi ta WhatsApp, wani ma ka san shi, wani ma baka san shi ba, wani ma namiji ne zai ce shi mace ce hmm. wani lokaci mace ce za ta ce ita namiji ne an gane wannan musamman mu da muke da'awa muna kiyayewa hmm. namiji ne zai dawo ya ce ma shi mace ne dinga magana da kai ya gane ya kaifin tunaninka da alaƙarka da mutane take kawai saboda yana tunanin sharri a zuciyarsa yana tunanin kawai kowa ma ba da kwarai bane ko a macance da gaske amma ba mutum mutumiyar kirki bace amma a karan farko za ta zo maka a rigar mutumiyar kirki. An gane wannan? Yanzu kina sana'a, kina sai da zannuwa, kina sai da yadina, kina sai da waye, duk wanda take so da cuce ki a matsayar 'yar kasuwa za ta zo miki. Ki ba mu wannan zannuwan, kuma muna sayarwa, ki ba mu kaza, ba da haka take zuwa ba? To haka ne, shi ma malamin ta ɓangaren malinta za a zo mar. Ina fatawa, ina da matsala kaza, ina fatawa kaza, ina wa, ka gane wannan? Kuma duk wanda auren ta mutu, take so ta ha'inci ta cuci wani, asalin abin da ya kashe auren ba shi shine labarin bakinta ba. Hmm. Mijin ya cuce ta, ‘yan uwan sun cuce ta, hmm. an zalunce ta, an mata rashin adalci, tana ƙara sabo kan sabo, tana ƙara ƙarya a kan ƙarya, tana ƙara coge a kan coge, har ta halakar da kanta. Hmm. Ta ɗauka sai ta yaudari mai gajeren tunani. To layi ku hankali da waya. Za a ce an kafa gurudin ciwon ‘ya mace na ‘ya mace ne. An gane wannan? Sai kun shiga sai an ga ana koyar da batsa. sai a ce ƙungiyar ko gurub din koyar da kitso ko ƙunshi sai kun shiga sai ga waɗansu ne suke koyar da wata lalata a kafa ƙungiya na ‘yancin mata sai kun shiga kuma abin da yake ciki banda fitsara da raina iyaye da raina miji da wulakanta rayuwa da haka shi aboki a kowane irin yanayi da wanda ka gan shi da wanda ba gan shi ba da wanda ka san shi da wanda baka san shi ba na zamani wallahi mu lura da abokin mu'amala yana da tasiri a rayuwarmu ina fata an gane wannan jawabin da zan yi na ƙarshe shine da ni da ku mu taya addu'a ma ƙasarmu tana cikin tsada da wahala Allah ya kawo mana sauki ana cikin ƙunci da matsatsi na rayuwa Allah ya kawo mana sauki a wannan watan Ramadana gaskiya mawadata sun yi ƙoƙari wajen ciyar da mutane Allah ya saka musu alkhairi. Gwamnatoci ma sun yi ƙoƙari kwarai da gaske. Babban matsalan ƙasar muna tattaunawa da ‘yan uwa maza shine mafi yawan hanyar cinikayya da ake saya mana kayan masarufi da kayan mu'amalar rayuwa yana faruwa ne da kuɗaɗen ƙasashen waje. Matuƙar sun yi daraja namu ya rasa daraja dole za a samu matsala saboda za ka ɗauki abu ne da bai da kasuwa ko mai rauni ka tafi ka yi sayayya a wurin da kuɗinsa yake da daraja ko yake da rauni ina fata an gane kun ga a masallatai aka yi ta magana a kan sadaki sadaki ya kai kaza sadaki ya kai kaza ana ta bugo fatawa shin dole ne sai ya kai rubu dinar a malikiya ce a kaza ne duk abin da ya ja wallahi talauci ne da karancin rayuwa hmm. ina fata an gane kuma abin har yana shafan ibadar mu da rayuwar mu duba mu gane ba yanzu ku lura ko a matsalar aikin hajji bayan mahajjata sun biya kuɗin su masu niyyar su je su sauke fara ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar sai katsau labari ya zo ita ma gwamnati da hukumomin ba yadda suka iya sai sun ƙara wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ko wajen miliyan biyu ba ɗan kaɗan kafin mutum ya zo ya yi. mu da muke nan karkara ni da ku mun san yan uwanmu da suke ƙauye sai sun je sun ɗauko shanu sun sayar aka ne hmm. wani sai ya sayar hatsinsa wani sai ya sayar gonarsa wani sai ya sha wahalarsa ina fata an gane a wannan mun muna roƙon Allah a darasin baya muna cewa Allah ya datar da shugabanninmu ya sa su yi wani abu akan wannan haka ne hmm. to alhamdulillah waɗansu gwamnoni sun fara ƙoƙari wajen rage ma alhazai irin wannan wahalar da za su sha muna fata Allah ya sa ya zama alheri gare su mashawartan da suke ba su shawara ta alheri ma da suke rage wannan wahala ma alhazanmu Allah ya saka musu alheri su kansu gwamnonin da suka yi kokari wajen rage tsadar aikin hajji muna roƙon Allah ya saka musu alheri eh, mu yan jihar Bauchi ne dole mu yi la'akari da jihar mu ina fata an gane eh, na ji gwamnan jihar mu har ma wani ya tabbatar min don da na ji ne a kafar yaɗa labarai wadda ba da tabbacinta amma yanzu a hukumance na ji an tabbatar da cewa rabin abin da aka ce a ƙara na alhazai gwamnatin jihar Bauchi ta ce za ta ƙara. Kuma wani abin farin ciki ne kwarai da gaske. Muna roƙon Allah ya saka musu alheri. Shi kansa gwamna Allah ya saka mashi, mukarrabansa da suka ba shi wannan shawara Allah ya saka masu. Wato abin da ya yasa nake muku wannan magana bari in ba ku wani labari. A nan ƙaramar hukumar mu na gamawa. Wata baiwar Allah ‘ya'yanta sun biya mata kuɗin hajji. da shekarar ta zo sai aka yi korona sai ba a ji haji ba mm. shekara ta sake zagayowa sai aka zo da korona sai ba a ji haji ba kuma kudin ta yi shekara nawa a je tana nan tana jira shekarar da aka yadda za a je haji sai aka ce shekarunta ya wuce 65 kuma masu 65 ba za su je haji ba sai ta sake zama ba ta je ba da shekara ta zagayo aka ce yanzu an yadda ɗan shekara 65 ya je sai kuma kuɗin haji ya koma miliyan uku sai ya zama ba za ta iya biya ba tunda a wancan lokacin bai fi miliyan ɗaya da rabi ta biya ba yanzu a sake samowa kamarsa a ɗora ta zo ta tafi ba zai yiwu ba ina fata an gane sai kuma aka fara cuku a dawo mata da kuɗinta daga hukumar alhazai saboda zuwa hajji bai yiwu ba don Allah baiwar Allah nan idan har ya kai ga ƙarshen rayuwarta bata zamu ta je aikin hajji ba ai kun ga wani abin ya zama mata matsala mm. to ba za ka gane matsala ba sai kana cikin abu shi yasa ni gaskiya da aka ce an ƙara wannan kuɗin sai na ji tausayin waɗansu fa sanadin rashin zuwa hajji su ya zo wallahi akwai wani da ya biya wa matansa guda biyu a take ya kira ni yake ce mani shi fa yana ga ɗayar za ta yi haƙuri ɗayar ta je ta na ce to ina baka shawara ka tara matan nan saboda ƴan uwa mata wuya sha'adi gare su idan ka je ka yanke hukunci akan ɗaya ba ga ɗaya ba za ku fahimci juna ba mun yi wannan da shi da daddare da safe sai in ce masa na ji labari fa gwamnatin jihar Bauchi ta biya rabi da haka tun da dama kana da niyan cikatawa ɗayar ka yi ƙoƙari ka yi amfani da rabin nan matanka su je matsalan gidanka ya warware ina fata an gane don Allah yanzu wannan in ya warware matsalar gidansa gwamnati ba ta yi amfani ba ina fata kun gane wannan da haka da Allah muna cikin kwanaki goma masu albarka Kullum na kan ce Allah ya datar da shugabanninmu Allah ya datar da shugabanninmu Allah ya datar da shugabanninmu saboda in muna samun irin wannan kai matsala ce bata shafe ka ba kana ga to da ba da abinci ina zan je haji ni da azumi muke me haji a'a akwai wadda matsalar za ta shafa ɗaya ne daga cikin yan uwanmu na musulmai in ba warware wa junanmu wannan matsalar muke ba kowane abu idan ya zo ba za ka gane amfaninsa ba ina fata an gane da haka mu na hajji ubangiji Allah ya ba su ikon cikawa gwamnati da cika musu Allah ya saka da alheri in sun je sun yi aikin hajji Allah ya karba masu. na ce muku yau za a fara Hajji ba za mu tsawaita ba da Allah yan uwa mata a ji shiri ina yi muku nasiha da Allah a daina zuwa da yara ƙanana suna ta ifayya a masallaci musamman yara maza suna doke-doke tsakaninsu suna ta faɗa wa yara mata wannan ba alheri ba ne ina fata an gane Dandazan iyaye mata da kuke fitowa wannan ibada kuna fitowa ne don neman yardar Allah ku yi addu'a ma ƙasarmu ku yi addu'a ma iyayenku ku yi wa mazajenku ku yi wa al'ummarmu ina fata an gane Allah ubangiji ya datar da mu Allah ya warayo albarka Allah ya shirye da mu hanya ba daidaiciya Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantar ta alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mana Allah ya saka da alheri ayi hakuri malam ya karantar da mu da rafi tsada kuma ya fara da tambayoyi ba za mu so a ƙara mai tambayoyi ba saboda fatanmu shine kowa zai gida ya samu lokaci ya huta saboda a samu a tashi sallar tahajjudi kuma muna addu'a Allah ta da mu abin da zamu kara shine shekaran jiya mun sanar da cewa akwai fim da za a sayar na makarantar Alhuda Islamiyya wadda take a unguwar gaba jiya na manta